Ella dice que ya no más, porque su novio la trata mal, la descuida y no la sabe amar. No love, ya no quiere llorar. No love, se va a desacatar, el mismo prebahuan, Dice ahora quieren party. Digging, digging, din, din, ahora quieren party. DJ pull up, dale pull up, ahora quieren party. Digging, digging, din, din, ahora quieren party. DJ pull up, dale pull up. Pierna pa' enfrente colita para atrás, menea, menea. Dale hasta downtown down, down, down, down, menea, menea. Si estás en tu casa y tu marido no está, menea, menea. Ningún y a ti te va a controlar, menea, menea. Esta es la plena, desde Zacato No pienses mucho y ponte en cuatro. Que te valga ver, y si jodes mucho, mándalo a la mierda porque ahora quieren party. digin, digging, ding, Ahora quieres party. DJ pull up, dale pull up. Ahora Y rapadera, ra, ra, ra, Y en la disco rapadera, ra, ra, ra, ra. Y en la disco tocadera, ra, ra, ra, ra. Y en la disco rimadera, ra, ra, ra, Arriba la mano la soltera, la soltera, la soltera. Las que andan ni en la cartera, en la cartera, la cartera. Arriba la mano la soltera, la soltera, la soltera. La que anda en la cartera, en la cartera, la cartera. Ahora quieren paz quieren party. DJ pull up, dale pull up. Ahora quieren party. Digging, digging, din, din. Ahora quieren party. DJ pull up, dale pull up. El mismo prueba one. Ew, esto es fácil, bro. Alemán, yo Willy really want to the sky. Hey, hey, hey.